Сура Фуссилат. Разъяснены. бисмиллахир Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Хамим. Ха. Танзилум минар неспосланное от милостивого, милосердного. является писанием, аяты которого разъяснены в виде Корана на арабском языке для людей знающих. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون Оно возвещает благую весть и предостерегает, однако большинство их отворачивается и не слышит. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون Они говорят, наши сердца закрыты для того, к чему ты призываешь нас. Наши уши поражены глухотой, а между нами и тобой завеса. Трудись же, и мы будем трудиться. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين Скажи, я такой же человек, как и вы. Мне внушено в откровении, что ваш Бог, Бог единственный. Идите к Нему прямым путем и просите у Него прощения. И горе многобожникам, الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون которые не выплачивают закята и не веруют в последнюю жизнь. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Воистину, тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготована неиссякаемая награда. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين Скажи, неужели вы не веруете в того, кто создал землю за два дня, и равняете с ним других? Он же Господь миров, وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين Он воздвиг над землей незыблемые горы, наделил ее благодатью и распределил на ней пропитание для страждущих или для тех, кто спрашивает, за четыре полных дня. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين Потом он обратился к небу, которое было дымом, и сказал ему и земле, «Придите по доброй воле или против воли». Они сказали, «Мы придем по доброй воле». فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم Он сотворил их семью небесами за два дня и внушил каждому небу его обязанности. Мы украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его, или для оберегания его. Таково предопределение могущественного, знающего. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود Если же они отвернутся, то скажи, я предостерегаю вас от мучений, подобных мучениям адитов и самудян. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون Посланники приходили к ним спереди и сзади. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Они же говорили, если бы наш Господь захотел, то не спаслал бы ангелов. Воистину, мы не веруем в то, с чем вы посланы. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوةً أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون Что касается адитов, то они возгордились на земле безо всякого права и сказали, кто может превзойти нас силой?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 А мучения в последней жизни будут еще более позорными, и им не будет оказана помощь. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون Что же касается самудян, то мы указали им на прямой путь, но они предпочли слепоту верному руководству, и их поразила молния унизительных мучений за то, что они приобретали. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون А тех, которые уверовали и были богобоязненны, мы спасли. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون В тот день, когда враги Аллаха будут собраны перед огнем, их задержат. حتى إذا ما جاءوها ما شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون Когда же они достигнут его, их слух, их взоры и их кожа станут свидетельствовать против них о том, что они совершали. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون Они скажут своей коже, почему вы стали свидетельствовать против нас? Они скажут, нас заставил говорить Аллах, который заставил говорить всякую вещь. Он сотворил вас в первый раз, и к нему вы будете возвращены. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون Вы не пытались укрыться от свидетельств вашего слуха, ваших взоров и вашей кожи. Но вы предполагали, что Аллах не знает многого из того, что вы совершали.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 И сбылось слово относительно них и относительно живших до них народов из числа джиннов и людей. Воистину, они были потерпевшими убыток. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون Неверующие сказали, не слушайте этот Коран, а начинайте говорить вздор, опровергайте его любым способом или шумите во время его чтения. Быть может, вы одержите верх. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون Мы непременно дадим неверующим вкусить тяжкие мучения и воздадим им за наихудшее из того, что они совершали. ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون Таково воздаяние врагам Аллаха. Огонь. В нем будет их вечная обитель, воздаяние за то, что они отвергали наши знамения. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين Неверующие скажут, Господь наш, Покажи нам тех джиннов и людей, которые ввели нас в заблуждение. Мы бросим их себе под ноги, чтобы они были самыми низкими. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون Воистину, к тем, которые сказали «Наш Господь Аллах», а потом были стойки, не сходят ангелы. Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь раю, который был обещан вам. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون Мы ваши помощники или хранители в мирской жизни и последней жизни. Вам там уготовано все, что пожелают ваши души. Вам там уготовано все, о чем вы попросите. Таково угощение от прощающего – милосердного. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит «Воистину, я один из мусульман». ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше – и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий, любящий родственник. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم А если тебя коснется наваждение от сатаны, то прибегай к защите Аллаха, ибо Он слышащий, знающий. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Среди его знамений ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, который сотворил их, если ему вы поклоняетесь. فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون Если же они возгордятся, то ведь находящиеся возле твоего Господа прославляют его ночью и днем, и им это не наскучивает. ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير Среди его знамений то, что ты видишь землю иссохшей. Но когда мы не спосылаем на нее воду, она приходит в движение и набухает. Воистину, тот, кто оживил ее, непременно оживит мертвецов. Он способен на всякую вещь. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير Воистину, те, которые уклоняются по поводу наших аятов, не сокрыты от нас. Тот, кто будет брошен в огонь, лучше, или тот, кто в день воскресения явится, будучи в безопасности. Поступайте, как пожелаете. Он видит то, что вы совершаете. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز Воистину, те, которые не уверовали в напоминание, когда оно дошло до них, будут наказаны. Воистину, это могущественное Писание. لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно не спослано от мудрого, достохвального. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم Тебе будет сказано только то, что было сказано посланникам до тебя.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 – Не арабская речь и араб? Скажи, он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему. Это те, которым взывают издалека. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب Мы даровали Мусе Писание, но по его поводу возникли разногласия. И если бы не было прежде слова от твоего Господа, то спор их был бы решен. Воистину, они испытывают смутные сомнения относительно него, Корана. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе.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 Не вырастет ни один плод из завязи, не понесет и не родит ни одна самка без его ведома. В тот день, когда он воззовет к ним, где же мои сотоварищи, они скажут, мы дали тебе знать, что никто из нас не станет свидетельствовать. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص Те, к кому они взывали прежде покинутых, и они обретут уверенность в том, что не смогут сбежать. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط Человеку не наскучивает молить о добре, но если его коснется вред, то он отчаивается и теряет надежду. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ Если мы дадим ему вкусить милость от нас после того, как его коснется несчастье, то он непременно скажет «Вот это для меня, и я не думаю, что настанет час». Если же я буду возвращен к моему Господу, то у него для меня обязательно будет уготовано наилучшее. Мы непременно поведаем неверующим о том, что они совершили, и дадим им вкусить жестокие мучения. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض если мы одаряем человека благами, он отворачивается и удаляется или превозносится. Если же его касается зло, он начинает произносить пространные молитвы. قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد Скажи, не думали ли вы о том, что будет, если он, Коран, от Аллаха, а вы не веруете в него? Кто может быть более заблудшим, чем находящийся в глубоком разладе с истиной? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد Мы покажем им наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели недостаточно того, что твой Господь является свидетелем всякой вещи? Аля иннахум фи мирьятим мин ликаи раббихим. Аля иннаху бикулли шейин мухин. Воистину, они сомневаются во встрече со своим Господом. Воистину, Он объемлет всякую вещь.